Не, не господ. Ама... Направивте голем прекршок. Ама само за една минута Без беше работа. Прекршок Само ги земавте децата од градинката. Но господи, зарем не сте свесни дека паркиравте на место резервирано за лица со хендикап? Абе за секунда. А тоа е строго казано. Добро де, ако е за 1000 денари ќе платам. Хм, видете господи, неовластено паркирање на место резервирано за лица со хендикап е сериозен прекршок и казната изнесува 12.300 денари. 12? Што? Бог да чува. 12.300. Нема да се му плати. Цела плата.